ndabaha n'ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ahamagarira abajeje intwaro bose gutunganiriza abanyagihugu bajejwe mu bikorwa byo kubisikanya n'uwahora muri icyo kibanza martin iteretse yabasabye gukurikiranira hagufi imigambi leta yabajeje gucana andi y'amagara y'abantu yo kuri uwa gatatu iza kutuyagira ibijyanye n'indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko indwara ifata bakenyezi bafise imyaka iri hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo itandatu n'itanu mu gihugu cya kenya havugwa ukurahira k'umukuru w'igihugu mushasha william ruto aherutse kwemezwa ko ari we yatsinze amatora ibirori bitegekanijwe mu masaha make n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabyitabye murabi mubikurikira mu idonido ry'ano makuru Evariste Ndayishimiye hari na n'abarongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatumiwe mu birori byo kwimika umukuru w'igihugu mushasha wa Kenya William Ruto aheruka gutogwa hagati amakuru ava muri kenya amenyesha ko muri iki gitondo nyine abantu benshi bakomeretse bariko baniganira kwinjira muri stade i nairobi aho william ruto ajya kurahirira yatowe mu matora yabaye itariki icenda z'ukwezi k'umunani aho yarushije amajwi harenga ibihumbi amajana abiri umwe mu bo bahiganwa Raila Odinga asanzwe ari umunyapolitike atavuga rumwe na leta azwi cyane muri ico gihugu ca Kenya abajejwe intwaro uhereye kuri buramatari gushika ku barongo ya makomine basabwa gukora batunganiriza abanyagihugu mu kubahiriza amategeko akamo batewe na Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri wa kabiri hari mu gikorwa cyo kubisikanya mu mabanga na Javendera ko buca ubari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Martin Teretse yabasavye kandi kwirinda kwisuka mu kazi k'ubucamanza ahubwo biteho gukurikirana uko imigambi ya leta iriko iratunganywa ikivi mudusigiye ahubwo dushyize siho muzodusanga hirya hejuru tuzoba twatwije ko na gatonya nawe asaba ahubwo mugabo abantu bavuga utujambo baravuze abadandaza abandi bene nibyo kweri je ntibazoze kundandaza ko abantu ko je nta bantu ngura rudandaza isoko irabuze ntaco bazonzanira kuko sindangura singurisha tudusaku two gucomeka abandi kubadodobereza wapi kweri umwe wese azoba responsibility de ses actes kandi ntabwo ucisha ku murongo uba uri kurarenganya misiyo dufise si kuvuga ngo ngoba nakanda mukomeshe oya kweli dufise misiyo yo gutunganya ku neza y'abenegihugu nayo prinsipe itugera muri administration gutunganya iby'abenegihugu uciye kuba mukorana ugapana gucisha abantu ku buhombo nivo y'intara nimwe muserukira leta mbi leta mbozi ubundi nayo yiti erega babura amatari nibo bajejwe gushira mu ngiro imigambi yose na Sylvain mu nka kujya premier ministre abikora au niveau national kuvuga nta domaine n'imwe ibesha ibyo mu butungane nibyo bama bidogera ngo murabinjirira nta ngingo z'ubutungane tubatumye mwegeranye ibintu byose bitagenda neza kuko ni muri forma de muzihindura ubwo ibitagenda neza byose n'ibihugu mubumvirize mutange raporo kandi bizoshoboka kuko ndiko ndakurikira ubu byatanguye gufata umurongo bijya n'abacamanza bahora bazigira reka tubivuge uko benshi barabihebye kuva aho igera vocation ibereye abantu barabonye ko habavye ubu benshi bari ku murongo amatwi adusubira hirya no hino Martini Teretse ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hano makuru arabandanya abanyagihugu baterereye amahera yabo mwishira hamwe nduza bazindutse bugariza akore iryo shira hamwe kuri wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko baje kwishuza utwabo mu gihe banki nkuru y'igihugu iheruka kubasansuma ibemerera ko amafaranga yabo iryo shira hamwe ryanyuruje bagiye kuyasubizwa bagasaba gutunganirizwa vuba n'inkuru tubaza Omer Ndowayo abenshi ntitwarungitse abana ku ishuri ntitukiriha amazu y'abantu barimo kudusohora beruka kutugirira rusasuma ku butabo bavuga ko amaze amezi arenga ane barindiriye inyishu y'ibanki nkuru ya repubulika yasasumye abantu bose batanze amafaranga yabo muri iryo shyirahamwe nduza rikorera ku ibarabara ryitiriwe ukwikukira ni muri meri ya bujumbura muri zone rohero bababazwa no kuba batakibasha kurungika abana babo ku mashuri kubera ubukene mu gihe no mu mashyirahamwe basabyemo ingurane kugira bayashyire muri iryo shyirahamwe nduza baguma babishuza imitahe n'inyungu mu gutanga ayo mahera twarigishwa bakaza nk'abantu bakakwigisha ati tanga amahera angana ibihumbi majana ane na mirongo ibiri baca baguha amafaranga umuriyoni n'ibihumbi majana atanu ugaca usigayo urudandazwa rw'amafaranga ibihumbi majana ane na mirongo irindwi na bitanu ugaca utahana amafaranga umuriyoni n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu amahera yacu tuyabaza berube kuko berube niyo yatubwiye ko yadufatiye abasuma kandi tubwira ko amahera ari kuri konti ya berube kandi kugera iyi saha berube n’izi y'abasuma bari impamvu twashimye kuza ngaha berube yatugirishirije rusasuma hanyene tuyirindirira hanyene niho siyeje yari iri kandi nibaza ko kugira berube ituzane ngaha yari izinanye n'abakozi bo ngaha muri iyi siyeje jewe ayo mahera nazanye nayakuye mu ishyirahamwe ndayakuramo ndayazanye aha nibaza ko ngiye kunguka simbona uburyo nzoyishura aguma aduga entere ubu ndipfumbereje basaba gutunganirizwa abategetsi barabizi muri parike iki kibazo cacu wacu barakizi muri berube barakizi rero uwo turiko turaririra turiko turaririra nyakubahwa umukuru w'igihugu adufashe n'ukuri adutabare atwishurize kuko turagowe kubabika mu mpimba ntabwo ari nyinshi y'ibibazo byacu barafise ibintu bagiye bagura mu mahera twagiye tubaha ibyo bintu nibifatwe bishigwe ku isoko ubutungane bubikurikirane hama twebwe turonswe amafaranga yacu tureke kwama tujyamanye ubutabo mu nzu ugashitse kari mu nzu yiwe ararira akabura uwaganyira akabura iyo iva n'iyaja ishyirahamwe nduza ryatanguye ryitwa koperative dufasha abakiriho ibyo guhanahana amafaranga n'abanyagihugu byatanguye kononekara mu ntango z'ukwezi kwa ndamukiza uno mwaka igihe abarongoye iyo koperative batabwa muri yombi n'ubutungane bagirizwa kwiba abanyagihugu bakoresheje uruyeri escroquerie mu rurimi rw'igifaransa rirashima uruhara leta y'u Burundi ishira mu kunganisha inyigisho mu mashuri ya leta n'ayigenga mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye mu gihe umwaka w'ishuri waraye utanguye Ndikumana Louis ariserukira imbere y'amategeko avuga ariko ko iby'imibano no kubaho kw'abakozi bakora mu mashuri yigenga byahebewe bene amashure hagasaba ko ibyo bisata vyogarukirwa turashima leta mu twigoro twayo guhera mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu turabibonera mu mategeko menshi y'ubushikiranganje bujejwe indero bwagiye burafata kugira ngo indero mu gihugu imere neza ku bijanye n'ubumenyi turabona yuko amashuri kera y'abigenga yarakwega amaguru cyane ariko ubu turabona yuko leta yashyizeho ingingo tuvuga yuko zisa n'izinganisha amashuri yose ibyo turabishima cyane ariko muri iryo tangazo ryacu turaheza tukanavuga igitubakiye ku mutima ibyerekeye kubaho izo ndoto n'ukuri biragoye bwa mbere hoho hariho amashuri menshi anabuza abakozi babo ushobora kuronka ububasha bwo kuronka dukurane n'iyo tubonetse tugurane tudashobora gutuma umukozi wo muri ayo mashuri ashobora kugira buraro icyo ni ikintu cyane gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu afise imiryango ikigira kabiri hariho ingorane ikomeye cyane ijyanye na kajya eh, gahembo kabageze mu zabukuru amashuri menshi cyane tugerageje kuba mukuri ni make twibaza yuko yoba abikora neza amenshi intaziganiriza akazoza abakozi bawe iyo bagize ngo barigora bamwe bamwe ngo barabatiganirije ugasanga umushahara wabo bawugabuye katatu kane bagaca batwara ku gace gatonyi ngo barabateganirije kazoza amajwi tuyakesha mugenzi wacu Jean Dodier irakoze tugume muri ico gisata c'indero nyene abana barenga ibihumbi bitanu bo mu mashuri nshingiro yo muri Komine Bugabira mu ntara ya Kirundo bakeneye intebe bicarako n'utuzu twa sugumwe tubereye kugira bige borohewe nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi w'indero muri iyo komine Samuel Ndayizigiye amenyesha ko abana biga bicaye ku ntebe bari hagati ya batanu na batandatu bigatuma benshi muri bo baheba amashure agasaba abavyeyi n'imvukira zo muri iyo komine gufasha kugira abo bana bige borohewe n'inkuru tubaza Agnes Ntaumagazi nk'uko bishikirizwa na Samuel Ndayizigiye umuyobozi w'indero muri komine ya Bugabira intebe zirenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu nizo zikenewe kugira abana barenga ibihumbi bitanu biga mu myaka ya mbere yo mu ishuri shingiro muri iyo komine bige borohewe ni mu gihe ngo ishuri rimwe ryigamwo abana hagati y'ijana na cumi n'ijana na mirongo ibiri aho benshi muri bo bicara ari batanu canke batandatu ku ntebe abandi nabo bakicara hasi nk'uko uyu muyobozi abandanya abimenyesha abo bicaye hasi baranduruka benshi bagaheba kubera ko biga batorohewe bagataha barushe kubera ko bandika bicaye hasi ndayizeye Samuel yabandanya amenyesha yuko hambavu y'ico kibazo amashuri shingiro agera kuri mirongo itatu yo muri iyo komine yugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'ubuzu bwa sugu bw'ubumwe aho bwinshi muri bwo bwuzuye aho usanga ishuri rimwe rifise abana hagati y'amajana atandatu na majana atandatu na mirongo itanu bose bajya mu buzu bwa sugumwe bumwe kandi bwuzuye bagatinya ko abo bana bashobora kuhandurira indwara zifatiye ku isuku rike bagasaba ababyeyi barereye kuri ayo mashuri ndetse n'abavukantara gufasha ngo kugira ibyo bibazo bive mu nzira abo bana bige borohewe n'umwimbu uduge gusumba nk'uko abimenyesha uyu muyobozi ikomine ya bugabira ikaba yaratahukanye ikibanza cya kane mu ntara mu kibazo cyo mu mwaka w'icenda mu kirundo anyesi mpagaze ku bwa radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ni indwara yandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina hadakoreshejwe agakingirizo muganga shami mikaza ajejwe ubuvuzi mu kigo gipima indwara ya kanseri mu burundi asigura ko ibimenyetso bidashoka byibonekeza ariko ngo nko kuba harimwo kubabara cyane mu mabanga mpuzabitsina hamenyesha kandi ko abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo itandatu n'itanu aribo bashobora kwandura iyo ndwara ornera muco kanseri mu bwinjiro bw'igitereko ni igihe utugingo tujya ku munwa w'ubwinjiriro tugatera iyo ngwara ahanini igaterwa n'umugera wa papiloma virus ku bice mirongo irindwi ku ijana biciye mu mabanga mpuzabitsina adakingiye nk'uko bisigurwa na muganga shami mikaza ajerwa ubuvuzi mu kigo gipima indwara za kanseri mu burundi bujapat ibice mirongo irindwi ku ijana iba itewe n'umugera witwa ibindi ni igihe umukenyezi yibarutse kenshi ni igihe umukenyezi anywa inzoga nyinshi ni igihe umukenyezi anywa itabi ni igihe umukenyezi afise amagara make ibimenyetso rero ngo ntibishoboka bigaragara ngo kuko byibonekeza indwara imaze gukomera ibimenyetso rero bikunze kugaragara ni umuvuduko w'amaraso uboneka inyuma yo kurangura amabanga yubatse inyuma y'uko umukenyezi aba yibaza ngo yaciye urubyaro akaca abona amaraso araje ni umuvuduko w'amaraso uboneka igihe ashobora kuba ari mu bihe byiwe byo kubona amaraso ariko ayo maraso akaza ari menshi arengeye uko yahora asanzwe ayabona ni ububabare budasanzwe yumva indani mu gitereko ciwe hari n'ibyo twita amaperte vaginale nuze ya bonde arivyo twita n'ibintu bimeze nk'uruzi ruzi ruvuye ico gitereko bifise akamoto kabi ibyo bikwiye kubereka umukenyezi yuko ari ikibazo kandi umukenyezi akunze kugira n'ububabare igare kwarangura amabanga y'abubatsi mu burundi ngo harakogwa ibipimo bine kugira hemezwe koko ku umurwayi ashobora kuzogwara canke yamaze kugwara kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ica mbere igipimo kigaragaza yuko hariho kwa tugingo dushobora kwideveropa tukazana ya ngwara ya kanseri ico gipimo tugisaba yuko umukenyezi wese agikoresha rimwe ku mwaka iyo amaze gukoresha bibiri agasanga ameze neza turamusaba yuko asaba gukoresha ikindi buri myaka itatu hari ikindi gipimo cyitwa colposcopy dukoresha rugagamisha ituma umuganga atora akanyama kuri hamwe batwereka bati aha hantu hari akabazo umuganga atatora icyo rugagamisha cyitwa colposcope agatora akanyama kuri ca gihande abona ko hatameze neza natwe akakiduha tukagipima turafise n'ikindi gipimo citwa test HPV gituma tumenya ngo uyu mukenyezi aragendana umugera wa HPV muri buca nandi amagara y'abantu izokurikira muganga Shami Mikaza adutanga impanuro kukungene bovugwa bagakira kubamaze kuyigwara n'ingene batarayigwara nabo boheze bakayikingira